Eskualegiaren egituraketa eta ezagutzari buruz zer berri ekarri ote du 2008-garen urteak. Erabakirik ez da oraino hartua izan, baina aspaldidanik abiatua den debatean eta ibilbidean urratz oargarriak eginak izan dira. Batzuk eskualegian berian, beste batzu frantzian ere agertu dira. Zer ikusi dutena hemen gertatzen denarekin. Ipar eskualegiaren gobernantzia aipatzerakoan, Horritarazi behar da, eta ko ekainean prefetak egin dituen proposamenak. Lugalde erreformari lutuz eta tresna juridiko berriak eh, aurkeztuz, alde batetik federazio bat eh, proposatzen zuen eh, diren erri elkargoen artian sindikat moduko beraz egitulaketa bat, eta bigarren ekorik proiektu integratu bat fiskalitate propioarekin erri elkargo bakar bat edo irri elkargo gisa kompetentzia gehiagorekin. Ez da zerotik eroriden proposamen bat. 2000 amairu garen urte ondarian, orduko lehen ministroaren gutunaren segidan eginak izan dira horiek. Orduan, horretzen gira, frantzaz gobernuak errefusatu baitzuen hemendik egiten zen proposamena, erreten zuen beste zerbait egin zitaikela. Horretaraz ezagun ala ere, haintzineko iru urteetan, barneratua eta ondua izan zela lurralde kolektibitate berezi baten proiektua, beharrezkoa bezala ikusten baitzen, hemen hainbat urtez eramana izan zen eh, garapen kontseilu eta autetxen kontseiluen lanaren segidan. Autetxean kontseiluko partaide batzuek, beren iritziare maiten zaukuten ordion. Daniel Olzomendi, izurako mera. Eh, agertzen dena halere uh, argiki dela uh, mailan uh, nahi dugula kudeakuntza uh, izan badin. Eh? Behar, kudeatzeko nahia bada eskualegia mailan. Hori hori argira, bon, hau batez hori uh, erraiten da eta uste dut buruetan sartia dela baina orainda eh, orain da teknikoki, biztan dena, eh, badiela, eh, badiela galderak, eh, ez da horako egitura plantan ezartzen eh, galdera igabe. Alain Rier, hiriburuko mera ere, komitatzen ginuen gure antenat bere iritziaren plazaratzeko. Guk bi lan mota egin behar ditugula eta segitu behar eh, dituguna. Lehenbizikoa goe parlamentu erekin debatean, paisiko debatean, eta berriz ere goe proposamena e-, egin, eskualeriko kolektibitate eh, berezi baten alde, eta ikusi noaino joaiten algean eta legez, eh, posible denez hori legeztatzia, eta denbora berian prefetak egin dituen proposamenetan, errielkarguekin, ikusiz, ez zerbait eh, landu behar, eh, berriz ere azpimarratu ze kompetentziana ditugun, ekonomia, transportgoak, eh, kontza, eskual kultura, hori eguziak, guai legeak permititzen ditu, eta nik uste dut, absolutoki ez gela debatein ondoan, pasatu behar, mena sartu behar gierera, eta goe proposamenen egiteko. Udan, bilkurak segitu dira, eskual Euskal Herriko amar ere elkargoetan. Eta irailean, autetxen kontseiluak Espertiza bat egiteko deitzen ditu alde batetik Akadi Bulegoa eta Unibertsitateko Espertak Gordu eta Jean-Pierre Macias. Jurista den Jean-Pierre Maciasek, erraiten zaukun, eskualerian berian gertatzen ari zena lotu behar zela Frantzian gertatzen ari zen funtsesko aldaketari. Il y a aujourd'hui en France une révolution institutionnelle à l'échelle de la décentralisation et que le Pays Basque est impliqué dans cette révolution au sens où globalement deux collectivités sont aujourd'hui en train de monter de manière extrêmement forte. La première, c'est la région, et on a vu que la réduction du nombre de régions s'accompagnait de leur accroissement euh, euh, de, surface et certainement un jour de compétences. Et l'autre euh, forme de collectivité territoriale, même si ça n'est pas encore une formellement, qui va dans ce sens-là, ce sont les intercommunalités, les EPCI, dans toutes les formes qu'elles peuvent avoir, y compris avec la création des, métropoles, qui est un mouvement parallèle. Demora berian, beraz, Frantziako eskualdeak aldatzen ari direla, eta ikusi dugu erabakiak berriki hartuak izan dira, ogoita bi eskualdetaik ama iruterat pasatu gira, eta horiek haunditu dira, gure eskualdean, Akitania, Poatu Charant eta Limuzen eskualdeari lotzen da, eskualde berri haundi bat egiteko. Jean-Jacques Lasser, autetxen kontseiluko presidentak, bere kesua ere plazaratzen zuen, aldaketa horren aintzinean. C'est un insult, c'est un insult, a la vi, c'est un insult, a l'histoire. Fer une region qui bat Limousin jusqu'à Urepel, <laughs> euh, euh, je prends à titre d'exemple, hein. euh, c'est quelque chose qui n'a aucune cohérence et qui nous mettra en grande difficulté pour travailler des progrès communs. Eskualde horien agamoldaketak jardokitzak ere sortarazi ditu. Bai alzazian, amar milaka jendeak ere protestatu baitira. Bretanian ere bai, hor nanteseko eskualdean bereziki, galdeiten baitzuten nanteko departamentua Bretania historikoari lotzea, aspaldiko galde bat, baina hor amar milaka jendeak ere bildu baitira. Ipar Katalunian hor jende galdeiten dute beren eskualdean ere, lugalde kolektibitate berezi bat egina izan dain. Eta korsikan, hor aldiz, eskualdea ez taldatu, eskualde bakar bat egiten dute korsikan, baina tokiko autetxiek eta tendentzia desberdinekoek denek galdeiten dute tokiko instituzioaren azkartze bat. Eskualden eremuari begira gauzak trengatuak dira orai, baina lugalde reformaren segidan orai tokiko kolektibitaten kompetentziak ere ari dira aztertzen. Eta azterketa horrek ere, baluke ondorio zuzena gure eskualdearen egituraketari buruz eta bereziki egituraketa horren kompetentziari buruz. Gauzak espali madira oraino finkatuak, Vincent Bru, kanboko merak bere iritziare emaiten zaukun, aldaketa eta proposamen azterketa hori erbegira. Je pense qu'il faut peut-être saisir cette chance, en effet, parce que <laughs> bon, il n'y en a pas 36 000. Que si on ne prend pas cette chance-là, euh, le préfet va de toute façon nous regrouper avec un peu n'importe qui. Et que bon, euh, après tout, euh, l'idée d'avoir quand même une structure administrative décentralisée qui regroupe le Pays Basque est malgré tout une chance qu'il ne faut pas négliger. Mais il y a des choses à, préciser, euh, en particulier la gouvernance et les compétences, notamment euh, les relations transfrontalières, hein, qui sont pour nous très importantes, et puis euh, la gouvernance, parce que bon, gouverner à 250 personnes un bureau avec tous les maires, ça me paraît un peu compliqué. Jean-Pierre La proposition qui a été faite par le représentant de l'État euh, de pouvoir créer une EPCI à l'échelle du Pays Basque, soit sous la forme d'une communauté d'agglomération, soit sous la forme d'une communauté urbaine, est une proposition intéressante, importante et qui, à mon avis, correspond globalement à la revendication de la collectivité territoriale. C'est-à-dire que les, les, EPCI sont, à mon sens, les collectivités territoriales infrarégionales de demain, et il est donc primordial primordial que le Pays Basque s'engage dans cette euh, voie-là. Michel Geo geo juridikoki, kompetentziak, soz, historia, fiskalite, men lehenik eh, Euskal Herriko haite txiek, oho, Santagazitik eta eh, urrepeleat edo birriatu edo bokal edo bidasune hartino, Arte hortan dien haute oho, eh, ba, adostar bat, ben, ben ikus eta, eta Euskal Herriko geuan. Ez dut uste geho problemak izan den, ikusteko nula egituratzen den juridikoki, nula fiskalitea, nula nula antolatzen gian. mena lehenik bai helbu uh, eh, bat eta horren ungu jangeo jaikiko dugu eh, biharko euskalegia. Eskualeriko gobernantzia espaldiko gai horren inguruan, galdera horiekin bururatu da aurtengo urtea eta elduden urtea astapena erabaki horra izanen da, zeren eta hemengo autetxiek ere beren iritziaman beharko baitute 2008an. Anartian, hautezkundiak ere izanen dira.